بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان القارعه آن حادثه کوبنده من قارعه با چه حادثه کوبنده ای و ما ادراک من القارعه با تو چه میدانی که حادثه کوبنده چیست يوم يكون الناس كالفراش المبثوث روزی که مردم مانند پروانه های فراگنده به هر سو میدوند وتكون الجبال كالعهن المنفوش و کوها مانند پشم رنگین حلاجی شده می کرده فاما ثقلت موازينه در آن روز کسی که ترازوهای اعمالش سنگین است فهو فی عيشة راضیه در یک زندگی خوشنود خواهد بود و اما من خفت موازینه و اما کسی که ترازوهایش سبک است فأمه هاوية فناگاهش هاویه وما أدراك ما هي و تو چی میدانی هاویه چی نار حامیه آتشی توتان